для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Разведчыкі яшчэ учора ўстанавілі, што Саша наведалася ў заполля, пераначавала там, пайшла назад і ў мястэчку затрымалася ў бальніцы. Толя Кустар з заракі нават бачыў яе ў бінокль, яна мыла бялізну. Але папярэдзіць яе ніяк не змаглі, побач былі немцы. Пакуль Нарэшце сёння не знайшлі старога дняпроўскага рыбака, дзеда кліма, які неаднойчы памагаў партызанам. Цяпер чакалі Сашу ў пэўным месцы, але з перасцярогай. А калі яе не выпусцяць, затрымаюць, думаў Лялькевіч. Ад думкі такой ныла сэрца, ён падскочыў, калі пачуў радасны крык Данілы. Ідзе! Хто? Хто? Саша! Глядзі добра, яна! Данік хвіліну маўчаў, потым выкрыкнуў. Так і ёсць! Што? Хвост! Які хвост? Ну, нехта ідзе за ёю э, назіркам. Можа, нашы? Не, не-не-не, не падобна. Лялькевіч схаваўся ў лазняку, не зводзячы вачэй з хлопца, якога ледзь можна было прыкмеціць у густым галлі дуба. Данік ідзе? Бяжыць, а той схаваўся ў кустах. Злазь, хадзем насустрач. Чакайце, чакайце. А, здаецца, нашы ідуць за тым. Лялькевіч з палёгкай уздыхнуў. на Сашу больш увагі, каб яна дапамагла ўрачу перасяліць хворых, а потым аднойчы раніцой спакойна пайшла дадому. Але калі фрау Марыя сказала, што памочніца яе засумавала пад адцце і хоча пайсці, просіць пропуск, каб яе больш не затрымлівалі, гэта яго насцярожыла. Так нечакана, чакана пад вечар пайсці ў няблізкую дарогу праз лес, балота, партызанскую зону. Ён выклікаў начальніка паліцыі загадаў: "Няхай адзін з агентаў прасочыць, куды пойдзе гэтая маладая жанчына". Наташу перавезлі цераз Дняпро на паліцэйскай лодцы. Каб не выдаць сваёй вялікай усхваляванасці, яна жартавала з маладымі паліцаямі, сярод якіх быў і яе праваднік. Ён схаваўся ў кустах і пайшоў следам за ёй. Саша не бачыла яго, а ён не бачыў, што за ім гэтак жа назіркам ідуць тры партызанскія разведчыкі, дужыя хлопцы – на краі балота, яны скруцілі яго без адзінага гуку. Саша сапраўды бегла ўсю дарогу як толькі вытрымала яе сэрца. Яно не выстуквала, а выхліпала адно слова ленка, ленка, а ў вушах шумела правал, правал. Хто застаўся жывы, хто чакае яе, Чакаць павінны здаецца недзе тут. І ўсё адно яна ўскрыкнула ад нечаканасці, калі ўладзімир Іванович выйшаў з кустоў насустрач. Ах! і кінулася да яго, учапілася ў рукавы сарочкі. «Ленка, што з ёй?» «Супакойцеся, Александра Фёдоровна, жывая, здаровая, у атрадзе, поля з ёй, а вунь данік. Саша!» – гукнуў брат, злазячы з дуба. «Адзін дарагі нам чалавек загінуў, Алексей Сафронавіч. Пайшоў на смерць, каб ратаваць Ленку» хлопцаў. Зморанае, змучанае, узрадаванае за дачку, за сваіх і па-ранейшаму стрывожанае за пятра, Саша ўпала тварам на грудзі Лялькевічу і заплакала. Ні разу дагэтуль яна не плакала перад ім. Ён асцярожна і ласкава пагладзіў яе плечы. Саша! Владимир Иванович! Владимир Иванович! Ратуйте Петю! Попросила яна. Петю? А где он? Там, у больницы, у Марии Сергеевны, тяжко ранены. Ён кинул гранату у школу. Так, моя здогадка правильная. Так. Яны што, схапілі яго? Не, немцы не ведаюць. Марыя Сергеевна схавала. Вось як. Паклала на месца нейкага паліцая, а таго ў яму. Але пра гэта ведаюць бабулі-санітаркі. Могуць прагаварыцца, выдаць. Тады смерці і Петю, і Марыі Сергеевне. Владимир Иванович. Ён лёгка адхіліў яе. Чакай. Чакай. Расскажи спокойно, а мы подумаем. Саша рассказывала после того, як отбылся суд над полицаем, які шпионил за ёй. Думали усе, Владимир Иванович, Данила, Толя, Кустар, Дажора, разведчики. Власно кажучи, усе іншие думали недолго. Лялькевич одразу прочитал на их тварах. Треба умереть ратаваць Пятра і Марыю Сергеевну. Але трэба ратаваць такое і яго цвёрдае рашэнне. Але як? У мястэчку па падліках Сашы разведчыкаў, па паказанню шпіёна, каля 40 немцаў ды добрыя паўсотня паліцэйскіх. Пасля выбуху ў школе яны асабліва пільныя, насцярожаныя, поехать попросить увесь отрад и штурмом разгромить ворожий гарнизон, за Днепром на круче с полевыми подступами. Не, не, не, не, не, не пойдуть на гэта ни копытков, ни навод дед. Паспрабаваць выкрасці Пятра сіламі разведчыкаў, да тых хлопцаў, якія толькі што ўратаваліся ад гестапа, А ці ненаверную смерць ён пашле гэтых дзевяць смельчакоў маладых, дужых жыццярадасных, што скажа тады капыткоў. Ды ну яго да д'ябла гэтага капыткова. З якога гэта часу я пачаў азірацца на яго, нічога ён не скажа. Не вернуцца яны, не вернуцца яны, Не вернуся і я, бо пайду разам з імі. Ратаваць Петю мой абавязак. Як яны глядзяць на яго, асабліва Саша і Данік, чакаюць яго рашэння, яго слова, вераць, што ён скажа гэтае слова. Уладзімир Іванович трасянуў галавой, як бы адганяючы непрыемныя думкі, і шырока усміхнуўся. Музыка ноч была холодная и темная. Зредку у просветы хмар выглядывали одинокие зорки. Але Саша не бачила их. И она стояла на холодном пяску и узиралась у заречную темру. Рака лизала ей босые ноги, и она не отчувала холоду. Рака плескалася, вировала неспынно, шапталася — а за спиной быццам тысячы жывых істот варушыўся лазняк. Узляталі і падалі ў атаву начныя птушкі. Саша нічога не баялася тут. Няхай разбушуецца рака, узнімецца вецер, ламаюцца дрэвы, валяцца стагі, няхай больш шуму гэта лепш, абы ціха было там, на тым беразе, куды паплылі ўсе яе сябры на чале з Уладзімірам Івановичам. Яго ўгаворвалі не плысці, застацца тут. Ён узлаваўся на разведчыкаў і загадаў ім маўчаць. Саша таксама хацела плысці, ён узлаваўся і на яе, яна засталася адна. Колькі ёй прыйдзецца чакаць тут, яна будзе стаяць да раніцы. Не, усё жыццё, калі яны... Не... Не-не-не, там тихо, там тихо, абы там не стралялі. высадзіліся вось тут насупраць дзе поле. Потым папаўзуць вунь туды, дзе свеціцца адзінокі агеньчык. Можа гэта у хаце Марыі Сергеевны. Можа кепска Пецю яна ратуе яго. Ці гэта свеціцца ў немцаў. Хлопцы павінны падпаўсці туды непрыкметна, только лишь то тихо знять вартавога, покласти Петю на носилки, вернуться сюды, где чакае старый рыбак з лодками. Колькі прайшло часу? Гадзіна ці дзве? Можа, яны нясуць ужо яго, ззаду ідзе Марыя Сергеевна і шэптам просіць, каб неслі асцярожна, не тузалі, можа, плывуць ужо? Саша напружана прыслухоўваецца. Здаецца, што журчыць вада, пачаў намі ціха скрыпіць вясло, шмат што здаецца, ёй няверуючай хочацца памаліцца Богу, рацэ, хмарам, каб нішто не парушыла цішыні на тым беразе. І раптам там на кучы, дзе свяціўся енчык, успышкі адна, другая. Што гэта? Дакаціліся стрэлы, ударылі ў самае сэрца, заляскалі ўсё часцей і часцей, загаманілі кулямёты, быццам рассыпалі гарох. Здалося, што ўвесь свет запоўніўся грымотамі. Зялёныя, жоўтыя, чырвоныя нітачкі пацягнуліся за раку. Пад хмары ўзляцелі ракеты і асвяцілі ваду мёртвым святлом. Усюды смерць, смерць. Саша отступила на крок и изнясилена села на мокрую траву. ўсё. Гэта ўсё шапталі яе вусны. Няўжо ўсё, Няўжо не будзе пець. Загіне Марыя Сергеевна. А Танік, А Владзімир Іванович, не, не, не, не, не, не можа гэтага здарыцца, не хачу, закрычала яна і падхапіўшыся ступіла ў ваду. Што яна надумала ў той міг плысці? Може, і поплила б, каб не почула тихих усплескаў вёслаў і фырканне чалавека. Два чаўны вынырнулі з цемры адначасова. За імі, дабраўшыся да мелі, аддыхваліся разведчыкі. Яны перабіраліся ў плаў. Нехта ціха сказаў: "Няхай салютуюць дурні". Другі гэтак жа ціха засмяяўся смаляць у белы свет. Саша, пачула яна шэпту Ладзіміра Івановича. Саша, мяккія халодны рукі абвілі яе шыю. Вось і мы, мой друг, дзякую табе. Музыка дзякую вам усім вам хацела адказаць Саша і не змагла. Як заўсёды ў такія хвіліны словы былі непатрэбныя, лішнія. Толькі цяпер яна адчула часціну той радасць, якую два гады перажывала ў думках, уяўляючы будучую сустрэчу з Пятром. Яе радасці не было там у больніцы. Там былі смутак і гора. Яна прыйшла тут, калі мінула небяспека, калі побач не ворагі, а сябры і навокал, бяскрайнія прасторы роднай зямлі, балоты, лясы, якія дадуць ім прытулак. Няхай... Яна не такая радасць, якую Саша бачыла ў марах, але тое, што прыйшла яна праз пакуты і гора, праз смертэльную небяспеку, у цяжкую хвіліну, рабіла яе яшчэ больш дарагой і непаўторнай. Недарма дарма, Яна запаўняла ўсю сашыну істоту, звінела дзівоснай музыкай у вушах, у галаве, у сэрцы, нават стрэлы там за ракой не парушалі яе стройнай мелодыі. Сашы хацелася заплакаць, але так як яна не плакала ні разу за два гады ад радасці, хацелася абняць Лялькевіча, хлопцаў, Марыю Сергеевну, але яна не адважывалася крануцца з месца, як бы баючыся распляскаць свае такія пачуцці. Разведчыкі без слоў выцягнулі лодкі, шуршаў пясок, пляскалася вада, стары Дняпро, Ласкава цалаваў рукі і ногі мужным і добрым, чыстымі сэрцамі людям. лёгка адной рукой падняў мяшок, паважыў, крутнуў галавой, як бы асуджаючы некага за тое, што скупа насыпаў. Нахіліўся на груб бульбы паўкаша вытрас у мяшок. Здавалася, што гэты сукаваты, каструбаваты чалавек, быццам некалі зламаны бурай, усё робіць нязграбна. Такое адчуванне было відаць ад нязграбнасці яго постаці. Калі Шапятовіч угледзеўся больш пільна, то ўбачыў, што доўгія рукі лесніка з вузлаватымі парэпянамі пальцамі вельмі ўчэпісты і ўмелыя. З такіх рук нічога не выслізне. Яны зробяць любую работу, не надта праўда прыгожа і чыста, але трывала надзейна. У хаце сядзелі тры дарослыя дачкі лесніка – Але ён не папрасіў іх памагчы, усё рабіў сам, і з дзяўчат ніводнае не паварушылася. Дзве сядзелі на вузкім драўляным ложку, на якім не было ніякай пасцелі, акрамя старой салдацкай коўдры. Трэція на ляжанцы. Усе трое былі да неверагоднасці падобныя адна на адну і на бацьку, такія ж высокія, нязграбныя, худыя. Шапятовіч, якому дагэтуль не давялося іх бачыць разам, спачатку разглядаў лясных красунь з вясёлым гумарам. Ад вяскоўцавы Саша, якая наведалася да хворы ліснічыхі, Пятру чуў, што старэйшы з лесніковых дачок за трыццаць, а малодшы сямнаццаць, аднак ён не адразу пазнаў, каторая з іх старэйшая, каторая малодшая, Адзеты яны былі па-рознаму, але абуты усе у буркі, пашытыя з салдацкага шыняля, і ўсе без панчох. З-пад нядоўгіх спадніц бліскалі худыя калені. Дзяўчаты таксама разглядалі яго бесцырымонна, нібы ўбачылі ўпершыню. Вось ён якое дзіва, доктар Чынмуш. муж. Шапятович сядзеў на ўслоне, абапёршыся локцем правай рукі на хісткі стол, засланы падранай бруднай цыраткай. У лесніка было ласкавае сапраўды лясное прозвішча, якое рассмяшыла Пятра, калі ён упершыню пачуў яго «Лістік». «На лістікі вы не падобныя», – падумаў пра дзяўчат. Але шкада іх не было. Кажуць, старэйшыя, якія маглі вучыцца да вайны, – не скончылі па чатыры класы дурніцы лесавікі жывуць у лесе і не маюць стала людскага якая пустэча ў хаце на чым яны спяць пяцёра а бульбы вунь якая куча проста на падлозе каля сцяны відаць учора адкрылі капецы перанеслі бульбу ў хату цяпер за гэтую кучу можна азалаціцца а 200 рублёў пут. Убачыўшы, што ляснік укінуў мяшок яшчэ паўкаша, Шапятовіч сказаў: «Не сыпце многа, не разлічуся я з вамі невядома, калі тая зарплата. А нічога, дилектар, разлічымося, калі будзем жывы. Нельга было зразумець, чаму ляснік упарта называе яго дилектарам, хоць добра ведае, што ён проста настаўнік. Я по дарозе зважу ў краме, можете поверыць. А чаго вам насіць па крамах? Лісцік адарваў мяшок ад падлогі, перакінуў бліжэй да дзвяры і сказаў: "Пут верны будзе" і абтрос з далоню пясок. Пераглянуліся паміж сабою дочкі лесніка, яўна не ухваляючы бацькавай шчодрасці, і адразу знік у Пятра вясёлы і добры настрой. Зрабілася крыўдна за сваю такую беднасць упершыню непрыемна і горка, што ён, настаўнік, сакратар парт-арганізацыі, мусіў ісці сюды і прасіць гэтага ляснога куркуля прадаць на павер пуд бульбы. Асабліва брыдка стала ад таго, што ляснік насыпаў на пуд добрыя паўтара, то і два, быццам кінуў костку, як жабраку ці даў хабар. За зіму Пятро звыкся з беднасці людзей. Быў частым гостем у хатах, у якіх дзеці спалі на голых дошках, у зямлянках, дзе ні стала, ні табурэткі, елі на бярозавай калодцы. І ў ім расло спачуванне і мацнела любасць да людзей. Ён амаль радаваўся, што дзеліць з імі ўсе цяжкасці пасляваеннага жыцця. А вось гэтая вялікая пустая з бруднай гнілой падлогай і павуціннем у кутах хата – раптам стала яму брыдкая. Ненатуральная беднасць, бруд, які выклікае грэблівасць, людзі, да якіх няма ў яго спачування нават да той нябачнай старой, што недзе на печы часта кашля і зрэдку стогне. Нешта падобнае ён адчуваў ужо двойчы, калі зайшоў у хату, дзе жыла сям'я паліцэйскага, але ж ляснік не ворах – Бабкоў расказваў, што лісцік і дзяўчаты яго памагалі партызанскаму атраду. Пятроў спомніў пра гэта і стараўся перамагчы нядобрыя пачуцці і пранікнуцца той жа сімпатыі да лесніковай сям'і, як і да ўсіх другіх. Аднак аставацца ў хаце лішнюю хвіліну не хацелася. Ён падняўся. «Дякую». З першай жа палучкі прынясу грошы. Не думайце. А мы нічога і не думаем, дилектор. Хвосцік пераступіў з нагі на нагу ў сваіх растоптаных валёнках з глыбокімі галёшамі бахіламі, што склеены з аўтамабільнай камеры найвялікшым вынаходствам людзей, разутых вайной. Ён як бы загароджваў Пятру дарогу да дзвярэй. Пачухаў патыліцу, ускудлачыўшы чорныя, без адзінай павуцінкі валасы, падаблезлай заячай шапкай, Пятро насцярожыўся – нечага хоча папрасіць. Ну вось, пачынаецца. За кош бульбы захочуць купіць тваё сумленне. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you.